klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, dārgais rādījumā, arī Latvijas klausītāji ir otrdiena, pulkstens drusku pāri astoņiem vakarā, un kā ierasts šajā laikā kustība pro sanktitāti un rādījums vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien studijā būs Signa un Ieva. Un eh, kopā mēs eh, mazliet ļausim eksplodēt evaņģēliem eh, mūsos un ceram, kad arī jūsos. Un jā, kā mēs to darīsim? Mēs savā raidījumā pārdomājam Dievu vārdu un pārdomājam to ļoti personīgā veidā, kā, kā Dieva vārds uzrunā katru no mums personīgi. Un izmantojam mūsu kustības dibinātāja Guljermo Čakvintas radītu metodi eksplozīvais evaņģēlijs. Tātad mēs ļaujam evaņģēlijam burtiski eksplodēt mūsos un, eh, un parādīt, kas ir tieši tas, ko Dievs katram personīgi grib pateikt. Jo mūsu kustības dibinātājs mēdz teikt, ka eh, būsim cilvēki, kas dzīvo Dieva vārdu, nevis eh, vienkārši izlasa, klausās un tad uzreiz aizmirst par to. Metodē ir trīs soļi – kurus eh, raidījuma laikā arī pārdomāsim, bet kā ierasts, tad sāksim ar dziesmu. visu stiprāk līdz, jo tu esi mūs tas debesīs. Svētīts, lai to ap tavs vārds, lai nāk. Dievs, mūsu Kungs, Jēzus Kristus Tēvs. Tu mīli un vēlies glābt visus savus bērnus. Izlai pār mums to garu, ar kuru tu svaidīji Jēzu, un sūtīji viņu pasludināt labo vēsti nabagiem. Dod mums izpratni par evaņģēliju un cilvēci, lai mēs varētu nest Jēzu visiem saviem brāļiem un māsām, palīdzot viņiem satikt to, kas ir vienīgais glābējs. Amen! Tagad klausīsimies Dievu vārdu. Um, tas, ko mēs uh, darām savā raidījumā, mēs uh, pārdomājam svētdienas evaņģēlī fragmentu, bet uh, mūsu metodu droši var izmantot pārdomājot jebkuru svēto rakstu fragmentu. Um, mēs vienkārši ņemam svētdienu un um, Jā, bet ne jau tāpēc, ka varbūt gatavojoties svētdienai, bet kā mēs zinām, tad Dieva vārds katru dienu var uzrunāt pilnīgi savādāk, un mūs var uzrunāt citi vārdi, un arī tās domas, un eh, iemesls, kāpēc mēs sadzirdam tieši šo vārdu, varbūt eh, pavisam savādāks. Jā, tad mēs um, lasīsim šodien Jēzus Kristus evaņģēlijā fragmentu, ko uzrakstīs svētais Marks, 10. nodaļas, 46. līdz 52. pāntu, un, dārgie klausītāji, mēs eh, ļoti Aicinam arī jūs šajā brīdī būt, eh, būt kopā, būt klātesošiem, paņemt bībeli vai mieram tuvu grāmatu, atvērt eh, Mārka evaņģēlīja desmito nodaļu un tiešām pārdomāt, kā, kā personīgi mūs uzrunā Dieva vārds un, eh, un kas ir tas, ko Dievs mums saka, jo, jo mūsu redzījums nav par, par to, ka mēs diskutējam varbūt ļoti un dziesmu un dalamies, bet eh, mēs dalamies ar savām pārdomām un, eh, un to, kā Dievs eh, konkrēti uzrunā mani. Jā, tad klausīsimies Dieva vārdu. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks. Tajā laikā, kad Jēzus kopā ar mācekļiem un lielu ļaužu pulku izgāja no Jerikas, ceļa malā sēdēja aklais Bartimējs, Timeja dēls, un ubagoja – Viņš dzirdot, ka tas ir Jēzus nācarietis, sāka saukt, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Daudzi viņu norāja, lai viņš apklust, bet tas sauca vēl skaļāk, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Jēzus apstājās un sacīja, pasauciet viņu, un tie aicināja aklo, viņam sacīdami, esi drošs, celies, viņš tevi sauc. Tas nometis savu mēteli, pietrūkās kājās un devās pie Jēzus. Un Jēzus viņu uzrunādam sacīja, ko tu gribi, lai es tev daru? Bet aklais viņam atbildēja, rabuni, lai es varētu redzēt. Tad Jēzus viņam sacīja, ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Un tas tūlīt kļuva redzīgs, un ceļā viņam sekoja. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristum! Jā, Eh, eksplozīva evaņģēlija pirmais solis ir tas, ka mēs eh, sadzirdam, kāds tieši vārds mūs no evaņģēlija fragmentu uzrunāja. Tas var būt eh, vārds vai teikums, bet kaut kas tāds, kas pēc lasītā ir palicis atmiņā. Ieva, kādi vārdi šodien uzrunāja tevi? Mani uzrunāja šīs, šie teikumi, ko teica Jēzus, būtībā viņa atbildes, kad ej, tava ticība tevi glābusi, un uh, arī man uzrunāja tāds teikumiņš, kā Dāvida dēls apžēlojies par mani, un tas, tas nometis uh, savu mēteli, cēlās un nāca pie viņa. Paldies! Mani no šodienas evaņģēlī fragmentu uzrunāja vārdi. Daudz viņu norāja, lai viņš apklust, bet tas sauca vēl skaļāk. Esi drošs, celies, viņš tevi sauc – un eh, lai es varētu redzēt. Eh, tie ir vārdi, kas uzrunāja mūs no šī mazā fragmenta. Eh, ļoti aicinu, dārgais klausītāj, kad arī tu padalies ar saviem vārdiem, droši uzrakst mums īziņu, telefons īziņām 266 77 272 un, lai pārdomātu evaņģēlī, tad lai skan dziesmu. esam atpakaļ un uh, turpinām ar eksplozīvā evaņģēlīja otro soli, um, kas ir gudrības apgūšana, kad mēs pārdomājam, kāpēc tieši dzirdētais vārds mani personīgi šodien uzrunā. Un uh, mums arī klausītājs raksta, ka uh, šodien uzrunāja vārdi apžēlojies par mani un uh, ticība tevi izglābusi. Paldies, ka jūs dalāties, un mums ir arī zvans studijā. Viktor, padalies ar to, kādi vārdi uzrunāja tevi un varbūt kāpēc. Mm, slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi, mūžīgi mm. slavēts. E, Svētdienas evanģēļā man uzrunāja teikums e, dzirdot, ka ir Jēzus. Atceros, kaut e, mana darba kolēģija teica, ka ir Marks, Engels, Lenins, bet Jēzu Dieva nav. Nu, labi, ne, mēs tas strīdamies par to. <laughs> Šeit Jēzus atgādina, ka man dzirdot viņa vārdus kas attiecas uz mani ne tikai Bībele vai svētus rakstus vai no nu, kaut kāda priestera vai no mana garznieka, vai no tiem, ili, vai no kurienes es gaidu kaut ko dzirdēt, gribu dzirdēt, ja? bet uh, viņš atgādina man uh, dzirdēt viņa vārdus apkārtējos cilvēkus. Ir skaidrs, ka mums ir jāfiltrē šo cil cilvēku vārdi un jāsaprot, ka kas ir labs un kas ir ļauns un kas ir attiecas uz tevi. Bija pieredze mm, runāju mm, ar kādu cilvēku, viņš kaut ko nopietnu stāstīja, teica, un es dobrī domāju par, par kaut ko savu, savā galvā risināju savas problēmas, tā bija. Tā un redz, nedzerdīju viņu, bet skatījos uz viņu. Pēc tam pieprasīju viņu atkārtot, ko viņš stāstīja, teica, un <laughs> man bija kauns viņa priekšā, liels kauns. Pēc domāju, ka varbūt Jēzus tajā laikā man gribēja palīdzēt atrisināt manu problēmu ar šo cilvēku, bet es nedzirdēju cilvēku, nedzirdēju Kristu, tāpēc, ka bija aizņemts ar savam domam. Tagad mācos klausīties un dzirdēt. Paldies par uzmanību! Paldies! Mums ir arī klausītājs Rītas pārdomas, kura, rak, kura raksta, kad um, viņu uzrunāja vārdi. Jēzu Dāvida dēls apžēlojies par mani, daudzi viņu norāja, esi drošs, celies, viņš tevi sauc. Ko tu gribi, lai es tev daru? Rabūnī, lai es varētu redzēt. Ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Un, um, un pārdomas, kas uh, Rītē ir pēc šiem vārdiem, viņa raksta. Šīs svētdienas evaņģēlijas ir gaismas evaņģēlijas. Jēzus ir mūsu gaisma un aicina mūs uz gaismu. Mani pārsteidza cilvēku attieksme – Visvi, vispirms viņa nopēla aklo par to, ka viņš sauc Jēzu, pēc tam viņa teica aklajam, lai viņš ir drosmīgs un iet pie Jēzus. Dažreiz arī mēs tādi esam, mēs skatāmies uz situācijām un uzreiz tās nosodam, bet pēc neilga laika mainām savu viedokli. Jēzus vēlas mums iemācīt pacietību, prasmi rūpīgi izpētīt laika zīmes, prasmi lasīt nevis ar cilvēka, bet ar dieva acīm – Un ko dara Jēzus? Viņš uzklausa aklo, tuvojas viņam, runā ar viņu, risina ar viņu veido dialogu, un tad, redzot aklā ar ticību, dziedina viņu. Arī mēs esam aicināti uz lielu ticību un stipru un neatlaidīgu lūkšanu. Neredzīgais divreiz saka, Jēzu Dāvida dēls apžēlojies par mani. Jēzus neskatās uz ārpusi, bet skatās uz iekšpusi. Tikai mainot mūsu iekšpusi – Tikai ļaujot Jēzum ieplūst gaismai mūsu būtības dziļumos, mēs patiesi varam kļūt par tādiem, kas spēj skatīties ar dieva, nevis ar cilvēku skatienu. Ļoti skaists <laughs> pārdoms. Jā, tiešām. <laughs> Eh, pēc šī, uh, Ieva, kādas ir tavas pārdomas pēc šodienas evaņģēlī? Nu jā, tiešām tās, tās, tās, tās domas katram tādas raisījās ļoti skaistas. Man savukārt tā kā uzrunāja šāds, piemēram, teikums, ja, ka Dāvida dēls apžēlojies par mani, un tas, tā būtībā ir tāda ļoti slavena lūkšana, jo esmu dzirdējusi, ka dažkārt to, to pat tā, nu, kad ir tas noteiktais tas skaits, ko pat dienas laikā tā kā ir ieteicams tā kā izteikt, lūgties, protams, ja, un, un, un, un, un vai, vai pat nepārtraukti, ja, un kad viņi tiešām ļoti, ļoti skaisti, ja, man arī tas atbalsojās manā sirsniņā, ja, ka tiešām Dāvida dēls apžēlojas par mani. Un es esmu dzirdējusi, mans atgār, atgādināja tādu uh, vienu lietu, ko es dzirdēju, ka viens priesteris teica, ka uh, e, svētos rakstos uh, Jēzu ir uzrunājuši dažādos vārdos, jā, gan, gan mācītāji, gan kungs, gan varbūt kā, vēl kā savādāk, jā, Kristu un tā. Uh, Un e, dažkārt viņš tā kā, nu, viņi viņu uzrunāja, uzrunājuši, bet viņš tā kā nav tam piegriezt tik lielu vērību. Nu, protams, ka nu, nu, noteikti nodomu, ja Jēzus vienmēr, viņš neko nedara tāpat vien, viņš, viņš, tur vienmēr kaut kāds nodoms ir, ja. Bet e, ko tas e, priesteris ir pamanījis, ka vienmēr, kad Dievs svētos rakstos, kad ir rakstīts, ka svētos rakstos kāds uzrunā Jēzu par Dāvida dēlu, kad uz to viņš vienmēr atsaucās. Tas tā ir interesanti, ja, kad, kad viņam tas, laikam, tas bija ļoti svarīgi, ja, kad, kad nu, Dāvida dēls, nu, nu, tur tā, tā interesanti risināt. Jo, jo Dāvids jau ir ļoti slavens tāds tiešām svētais, jā, svēt, visā svētajā, svētajā darībā. Un, un, un, un, Eh, personīgi es šo lūkšanu arī esmu lūgusi, jā, cevišķi, kad viņu at, at, atsaucās sirsniņā, tad, kad ir kaut kas grūti, jā, vai, vai, vai man pašai, vai kādiem tuviniekiem, vai, vai pasaulē es redzu, kad viss tiešām nu, nav, nav sevišķi jauki, jā, un tad, kad es pievēršos šai lūkšanai, kad tiešām jūtās, kad, kad tā ir tā lūkšana, kas tiešām ļoti, ļoti palīdz, un ļoti tiešām, ka tāda, nu, īstā lūkšana šajā momentā. Tad man ļoti iepatikās tāds teikumiņš, ka eh, tas nometis savu mēteli, cēlās un nāca pie viņa, eh, kad par to mēteli, ja, kas tas, kas tas Mädels varētu būt, ja, kas ar to tiek domāts. Un es tā domāju, ka laikam tā varētu būt varbūt šī cilvēka vec, tāda vecā dzīve, teiksim tā, ja kaut kādi varbūt netikumi, kaut kādi vecie, teiksim tā, ja, e, jo, un, un, un, vai, vai kaut kāda maska, ko viņš vienmēr ir vilcis, vilcis sev virsū, ja, nu kā mums katram jau ir kaut kāda gan vecā dzīve, gan šī maska, ar kuru mēs bieži staigājam, ja, un tad viņš to visu bija gatavs noņemt nost, un, un, un, un pie, pie tam tā rakstīts pietrūkās kājās, ja nozīmē, ka tā ļoti strauji, un nu, ka viņam tas bija tik ļoti svarīgi, garīgie, kad viņu sadzirdēja un viņš var nākt klāt pie jēzus, nu, kad tiešām man viņa entuziasmas vienkārši, es apbrīno viņa entuziasmu, ja, es arī tā gribētu, bet nevienmēr tā sanāk, ja, ka es atsaucos uz to, ko man uh, Dievs pamudina, varbūt uz kaut ko, jā, vai, vai kad izdarīt kādam kaut ko, nu, arī labu un tā, citreiz tāds, nē, nu, es negribu, ja, un tā, ja, ka es saku, es apbrīnoju tiešām viņa entuziasmu, ka viņš tā uzreiz, uzreiz un dodās, ja, un, un jā, man, man ir kur augt, man ir ko iemācīties. Uh, Un eh, pēdējais, kas man ļoti iepatikās, arī šis teikums, kad eh, ej, tava ticība tevi ir glābusi. Jo es arī, kad eh, pati lasu ikdienā šos te, svētos rakstus, jā, jauno derību, uh, Eh, tad es redzu, ka eh, die, nu, Jēzus diezgan bieži saka, ja, ka, ka ja viņš kādu dziedina vai kaut ko cilvēkam, nu parasti jau dziedina, tad viņš eh, ļoti bieži saka, ka tava ticība tevi ir izglābusi. Ja, un man vienmēr tā likās, kāpēc tieši ticība, kāpēc ne, ne es vai, kā, vai nu, tā kā es kā Dievs vai, vai, vai, vai kaut kas cits, ja, bet tieši tā ticība, ja, viņš saka uzsvertā, tava ticība tevi ir izglābusi. Un man tā, tiešām tas tā vēlreiz vienkārši man šo atgādināja, ka es par to domāju, un, un, un, un, un nu, maza man tā ticība, es zinu, arī, ne, man it kā liekas, personīgi man liekas, ka it kā tā ticība ir liela, bet liekas, kāpēc nenotiek tas, ko, tas, ko it kā es lūdzu, nu, daudzkārt, kad laikam tomēr tā ticība īsti, nu, kaut kas ar viņu nav. Ja, tad tas man tā kā lika tā aizdomāties par šīm lietām, jā, kad ir, ir pie kā strādāt, ir pie kā strādāt. Ir kur, ir kur augt jā. vēl <laughs> drusciņi. Um, jā, paldies. Uh, manas pārdomas ir arī jau ļoti līdzīgas. Es um, arī tagad lasot vēlreiz evaņģēlī fragmentu pārdomā, un arī man uh, šis um, vārds par mēteli iekrita um, ļoti acīs un, uh, un sirdī, un uh, līdzīgi arī pārdomāju par to, kad, um, kad varbūt uh, pirms tās celšanās ir, jo liekas tā, nu, dīvaini varbūt um, rakstīts, ka vispirms viņš nometa mēteli un tad pietrūkās kājās, uh, Un liekas, nu, kad varbūt uzreiz ir jāceļās un jāskrien, bet, eh, bet viņam bija tik smagi, ka viņš vispirms eh, nometa to mēteli, kas eh, jāliek aizdomāties, kā jau Ieva komentēja par, par to, kad, lai kaut ko saņemtu, mums kaut kas ir arī jādod. Un, un no kaut kā ir jāatsakās, un vai tā būtu vecā dzīve, vai tie būtu kaut kādi tikumi vai netikumi, bet, bet kaut kas ir jāupurē, lai, lai kaut ko jaunu saņemtu. Un, tās bija tās manas pārdomas, un vēl par to, kad, kad mani uzrunāja vārdi, daudz viņu norāja, lai viņš apklust, bet, bet viņš sauca vēl skaļāk. Un, un tas atkal lika pārdomāt par to, nu, par to mūsu ticības dzīvi un varbūt par kaut kādām lietām, ko mēs darām, citreiz, citreiz baidoties – Bet, eh, bet tā ticība un paļāvība ir tik liela, ka eh, vienalga, ko eh, Bartimējam teica, kad viņš, viņš sauca vēl skaļāk, viņš priecājās vēl skaļāk, un, un tā ticība bija tik liela, kad, kad viņu uzklausīja. Un, jā, un rīdzīgi kā Rīta jau minēja arī pie pārdomām, kad sākumā ir tie, kas, kas norāja un, un saka, nedara to pēc tam, nē, nē, tev sanāks, esi drosmīgs, ej, ej, un... Uh, Un cik bieži nu, arī mūsu ikdienā gadās, kad, kad vienos, vienā situācijā vai vienos darbā, jautājumos vai ikdienas dzīvē ir tie, kas, nu, nē, tev nekas nesanāks un, un nedari to un, un padodies un, un tiklīdz tev sāk kaut kas sanākt, tā, tā ir lielie draugi, un, un mēs taču tev bijām blakus, un aiziet, un tu vari, un esi vēl drosmīgāks. Uh, Un, eh, un tad gribās teikt, nu, kur jūs bijāt tad, kad man vajadzēja <laughs> to palīdzību, kad man vajadzēja atbalstu, bet, eh, bet tad jūs nebijāt. Un, jā, tas ir eh, mans šodienas pārdoms, bet ar pārdomām eksplozīvais evaņģēlijs nebeidzās. Ehm, Eksplozīva evaņģēlija ir arī trešais solis, kas ir gudrība, kas ir pravietiskais norādījums, kad mēs apņemamies uh, Eh, kaut kādas lietas savā ikdienā, lai tiešām dzīvotu šo te evaņģēliju un šo te vārdu, kas mūs uzrunā. Tad Rīta raksta, ka eh, šonadēļ apņemos veidot patiesas dziļas attiecības ar Jēzu, sarunāties ar viņu, ieklausīties, dāvāt Jēzum visu, kas esmu un vēlos. Viņš mani uzklausa, viņš mani vada, viņš mani apgaismo, jo viņš ir pasaules gaisma – un um, atkārtošu lūkšanu, Jēzu Dāvida dēls apžēlojies par mani. Ieva, kāda būs tava apņemšanās? Nu, mana tuvākajā laika apņemšanās būs um, e, par to ticību tā vairāk padomāt, audzēt to, jā, es, es pat nezinu īsti kā, jo es tiešām, es saku, šis, šis man vienmēr tā, tāds, tāds, tāds šī, šī frāze, jā, kad, kad tava ticība tev ir palīdzējusi, jā, kad, kad, kad izglābusi tevi, dziedinājusi tevi, jā, kad, kad liekas, ka nu kā, kāpēc, būs laikam jālūdz Dievam, jā, gan sapratni, ko tas nozīmē, jā, un, un kas man jādara, lai tiešām, lai viņi būtu lieli, jo tur taču, ja es saku, ka pietiek ar mazu sinepju graudiņu, lai e, šīs ticības, jā, lai varētu tur kalnus vienkārši pārbīdīt, liekas, nu man it kā viņa ir, kāpēc nekas nenotiek. <laughs> Bet jā, es saku, šis mans, mans tāds ne, nepiepildītais šis atbild, nu pagaidām neesmu saņēmusi atbildes to, ka, ka, kas ir vaina. Un tad man ļoti patika arī to, ko pateica arī Viktors, jā, par to, ka, mācītie, ka viņš mācās klausīties e, citos, citus, kad e, tas ir arī mans būtībā tāds, tāds e, netikums, jā, ko es arī esmu pamanījusi aiz sevis, kad es, jā, kad cilvēks man stāst, un viņš man dalās un uz sirsniņu savu, tā kā, nu, izkrata, teiksim tā, jā, vai kaut ko stāst, un un es, un es, es tikko vēl nāku no tādas situācijas, ja, ko man stāstīs, un tad es pazaudēju to domu un sāku domāt par kaut ko citu, ja, nu, tas, tas nav īsti ok, ja, jo tiešām, kad, nu, cilvēks taču tev atver savu sirsniņu, ja, ka tiešām viņš, viņš dalās ar to, kas viņam svarīgi, man ir jābūt tajā procesā, es nedrīkstu tā sākt domāt par kaut ko citu, ja, nu, kad pie tā es pies, mēģināšu piestrādāt, ja, uh, Un, un, un vēl kas man patika arī, ka, ko Rita teica par to, ka Dievs skatās, eh, eh, ka nenosodīt citus. Jā, nu, tas tieši arī, ko Signi tikko teica, jā, par to, ka vienā situācijā mēs tā kā nosodam un, un nepalīdzam un sakam, ka, ka tev neizdosies. Un tad otrā gadījumā mēs tā sakam, o, rā, tu baigais malacis, jā, jā, mēs tev visi esam. Izvēlēja. Jā, jā, jā, jā, jā, un tā tālāk. Jā, kad, bet tieši par to nosodīšanu tieši, jā, kad arī nu, no tās sērijas, jā, kad, jā, kad nu, bieži, bieži sanāk arī šī nosodīšana, jā, kad tāpēc man, man šīs puses tās trīs trīs lietas, pie kurām es tā domāšu, pie ticības, pie mācīšos klausīties un nenosodīšu nevienu. Un nu, cik nu tas būs iespējams? Tev izdosies. <laughs> Eh, mana apņemšanās būs eh, būt eh, drosmīgai, celties un saukt vēl skaļāk. Tad nebaidīties no pārliecības, nebaidīties runāt, nebaidīties teikt – un, um, un tiešām piedzīvot uh, tās skaistās lietas. Es um, šodien gāju pa veikalu un uh, um, arī, nu, tā kā mēs pieaugušie citreiz liekas, ko par mums citi domā, un mēs ejam un uh, tagad braucot uz radio, un dēls iet pa veikalu, viņš saka, mam, tu mākši tā deju, <laughs> un viņš danco tik priecīgs tajā veikalā, vārds, un es tagad dancošu, tad, nu, cilvēki, nu, tā kā, ko viņi, un tad, zinām, bet, nu, vienalga, nu, viņi paies man garām, un viņi droši vien neatcerēsies ne mani, ne to, ka mēs dancojām veiklā, un tad mēs tādā priecīgā paliecienu solītī dancojām, un es domāju, cik vispār mazsvarīgi, ko par tevi cilvēki domā. Varbūt kas padomās, wow! Tā kā, jā, varbūt sāk, sāks dejot, varbūt jā. tiešām, tad um, būsim drosmīgi, celsimies, eh, nebaidīsimies par to, ko, ko citi varbūt saka, un eh, runāsim daudz skaļāk tas eh, šovakar no mums viss. Ehm, jā, mēs eh, pateicamies, dārgais klausītāji, par eh, tavu ziedojumu. Rādījumā arī Latvija, jo, jo mūsu raidījums tāpatās kā jebkurš cits raidījums var pastāvēt tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem. Un mēs aicinām arī turpināt atbalstīt rādījumu arī Latviju, lai varētu skanēt tur, kur ir visvairāk vajadzīgs. Ehm, reklāmas pauze par kustību par sanktitāti. Uh, Mūsu vakar ir trešdienu vakar, tā kā visi laipni aicināti pie mums trešdienās, Republikas laukumā 3. Visa informācija ir uh, Facebook lapā kustība par sanktitāti vai arī mājaslapā par sanktitāti.lv un um, rītdien mums ir um, īpašs viesis, tā kā uh, var nākt ciemos un pie mums būs uh, priesteris Kārlis Miķelsons un uh, runās par tēmu, kas ir liturģija. Uh, Tā kā droši sakiet, aiciniet, eh, nāciet, eh, Republikas laukums 3, un eh, jā, uzzināsim, kas ir liturģija. Paldies, dārgais klausītāji, ka bija kopā ar mums, noslēgsim ar lūkšanu. Jēzu, es tev dāvāju visas savas bailes. Bailes no tā, ka Dievs mani noraidīs, bailes no citiem, bailes no nākotnes un grūtībām bailes radīt sliktu iespaidu par sevi. Es pasniedzu visu savu nedrošību, šaubas, neskaidrības, nicinājumu, ko reizēm izjūtu. Atbrīvo mani no visām šaubām, no visām manām bailēm. Esi tu, mana drosme, mana drošība, mans balsts, mans spēks, dzīvot un rīkoties. Piepildi mani ar svēto garu, kas ir spēka un brīvības gars. Es paļaujos un ceru uz tevi. Paldies, dārgais klausītāji, ka biji šovakar kopā ar mums. Šodien studijā bija Signa un Ieva. Un mēs tiekamies jau pēc nedēļas. 最。